Naši ljudi su gordi na svoju mukotrpnu historiju, gordi su na svoju narodno-slobodiločku borbu, gdje su tako krvavo plat, koji su tako krvavo platili svoju slobodu. I ne, nije čudo da oni danas tako ljubomorno čuvaju taj sobstveni, sobstvenu slobodu, da čuvaju svoj ja, da vole slobodu, da vole mir i, nažalost, Žao nam je što nas mnogi iz inostranstva ne mogu da razumiju u čemu je stvar.